Exercise 7. You will now hear words or phrases that occur frequently on signs. Listen to them, then say what they mean in English. You'll hear the answer after the pause. Απαγορεύεται το κάπνισμα. No smoking. Απαγορεύεται η στάθμευση. No parking. Πωλείται. For sale. Ενοικιάζεται. To let. Ενικιάζονται δωμάτια. Rooms to let. Εκτελούνται έργα. Roadworks. Απαγορεύεται η είσοδος. No entry. Πολλούνται διαμερίσματα. Flats for sale. Δεν επιτρέπονται σκυλιά. No dogs.